Денеска ми сме сведоци за ова време во кое живееме. Време на голема динамика. Време кога човекот нема немој да најд време за сам себе си. Време кога муслиманите се далеку од динот. Време е кога муслиманот не е пози на својата вера. Време е за кое Мухаммед салаллаху алейхи ва васелем ни кажа не предупреди дека ќе дојди двакво време. Време кога верникот е чуден време кога верникот и динот се странци. Пегамбер алейхи селам за ова време, за овие луѓе. Во хадис, во муслим, од Ебу Хурейра Аллаху анху велит. се الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما Фатуба فطوبى للغرباء Исламот почна како странец. И ќе се вратит како странец. Радосна вест мужде за тие странци, за тие што ќе го прифатат ова ислам, за тие што ќе го земет во нивни животи ислам. Исламот кога почна беше странец, во теа место, во теа време кај тие луѓе. Тие што го зетве во нивни животи беа странци. Какви беа тие странци? Ми е знајме историја, знајме биографија на сахаби. Знајме за Билал ради Аллаху ан, кога прима ислам и кога негов газда, кој беше роб, сакаше да му го извади од него тоа верување. Сакаше да го оддалечи од тој дин и го зеде и го стави во пустина. И стави на него една, еден камен. И му велеше трни се од ова верувајне. А Билал ради Аллаху ан велеше ахадун, ахадун, ахадун. Аллах е еден, Аллах е еден. Ове се тие гураба во теа време, ове се тие странци, тие чудни, Во нивно време, овие беа чудни странци. За нивни фамилии, за нивни сограѓани, сожители беа чудни. Зошто? Зашто го верувае на Аллах Джелешану еден единствен. И ништо не можеше да ги поколеба од теа нивно вервење. И тие јавно го покажуваа тоа нивно вервење. И беа малтретирани да му го извадат тоа вервење од ними бе мачени како Билал ради Аллахан и како многу други сахаби. Али тие не се откажа. Направи е хиджра во Хабесинија, во Етиопија. Два пат. Направи е хиджра од Мека во Медина. Остави е нивни кујши, нивно богатство. Све што има е остави е само за да бидат тојве странци. Само за да бидат тие што ќе го носет овај ден тие што ќе го чуват овој ден. И денеска вели пегамбар алейхи селам туба лил гураба. Радосна вест мужде за тие странци што ќе живеат во ова време. Зошто верникот е странец, прво, помеѓу негова фамилија. Верникот е странец. Во негова фамилија, кај негови татко и мајка и негова фамилија, тој е странец. Никој не го разбира. Никој не го подржава. Секогаш е зен на подсмев. Зошто? Зашто само тој што е странец, зошто е странец, го верви на Аллах Желешан. И не е само ова својство. Му рекле на пегамер, али селам во продолжение во некој други ревај, <clears throat> киле ја Расулулла, менил гураба. Му рекле ја Расулулла, кои се тие гураба, кои се тие странци? Кој ќе биде странци помеѓу нивни фамилии, нивни места, нивни живеалишта ќе биде странци. Кои се тие? Рекол пегамбер алейхи селам, الذين يصلحون ما أفسد الناس من السنة Рекол пегамбер алейхи селам, гураба се тие што ќе го што ќе го воспоставе суннетот, што ќе го поправе суннетот кој луѓето го расипале. кој луѓето го направиле да биде сунна, бидато сунна. Тие се ојне луѓе кои ќе го почиве суннето на пегамбар Селам, кои ќе се борат против тој бида кој некој го направил тој бида за да биде суннет во очите денеска на народ. Рекол пегамбар алейхиселам. За овие луѓе дека се тие што ќе го очистат тој бида, што ќе го трнет тој бида за да излези суннетот тамам. Али ове луѓе, браќа, за да еден биде гурама, тој не треба да се плаши до ништо во дујна. Тој треба да направи зборот на Аллах Лешану да биде највисоко. Во секој еден момент, во секој едно време, тој треба да направи зборот на Аллах Лешану и зборот на Пегамбер Исерам да не се сгазе. Макар и тој да добие теа нешто, некоја штета макар за тоа нешто тој да биде нападнат. Немој како некој денеска се повиквит. Не го правиме овај суннет да не се прави фитне. Ова никогаш не било познато во време на Селев, на Сахаби, на Табини, на Табу Табини. Никогаш. Тие за еден суннет, брајча, за еден хадис, патовале по 3-4 илјади километри за да го спознат. И никако не велеле овај сунне не е за ова време. Ова нешто од дин не е за ова време. Овај дин е од пегамбар алейхи селам до кијамет. Од Адем алейхи селам до кијамет. За нас денеска од пегамбар алейхи селам до кијамет е овај дин. Нема промена никаква во овај дин. Блазе! Мужте за тие што ќе биде странци помеѓу луѓе. Мужде за ними големо мужде. Нека не се секире. Нека не се секире тие што ги навредвен на ними. Хиш. Нека не ги занимат иш што ќе кажат мунафикун за ними. Хиш. Зашто странецот мора да биде тој странец. И секогаш трудете се хакот да го кажете. Каде и да било. Во кое време и да било. Зошто пегамбар али селам за странците вели дека тие ќе се борат против бидатот. Тие ќе се борат против бидачиите за да го очисте суннето на пегамбар алейхиселам. Ова го не треба тајно да го работат динот. Ова го треба да ги види сите луѓе. За да го спознат овај дин. Овој дин не е само за тебе. Овој дин е за сите луѓе. Да го виде. Во еден сличен хадис, исто во муслим, Veli Peygamber aleyhisselam La tezalu taifetun min ummeti zahirin alel hak La yedurruhum men khadalahum Hatta yeti emrullah ve hum kedalik Нема да престаните, вели Пегамбар Алейселам, нема да престаните на група во мојот умет, вахирина алел хак, кои луѓето ќе ги видат, нема дека се тие во хак, не скриени, нескриени. Вахирине, че ги гледат дека се ојаве во хак, ла дурруху мен хаделаху, и нема да му наштети на ними, тој што ќе му сврти грб, тој што ќе ги остај на седило, нема да му штети на ними. Хатта јати емру ва хум кедали, се додека му дој смртта на ними, а тие се на теа што се, не мрнале хиш, не мрнале од теа нешто, иш. И за теа верникот, Никогаш да не попушти нешто во ден, зашто утре ќе се прави пишма. Немој да мислиш ти дека ако некој суннет го скриеш, за да придобиеш на некој ова е хар, ова е шел. Немој да криеш ништо од ден. Кажи дин секаде и во секое време, во секое место. Кажи дека ова работа е бида. Кажи дека ова работа е сунне. Денеска на овие групи, Но еве странци ги нападве зошто? Зошто го прави суннето? Не требало така. Зошто кланат делом намазот дома? Не требало така. Зошто има некој шаре, некој аламе од дин? Не требало вака. Немој да се секираш. Немој да бидиш насекиран. Помошна од Аллах секогаш ќе биде својве група со ова група. Секогаш, во секој едно време, во секој едно место, помошта од Аллах Желешан ќе види со еве луѓе. А ојне вторите, ојне што сакет со бидатот да постигне нешто, ојне што сакет со нивниот акт, со нивното размислување, да, да како кажат ова е добро, а мислам дека е вака подобро за ден, нема ти што да мислиш. Овај ден дошол чист, немој да го валкаш ти со твое мислење. Тебе никој не ти дал право ти да мислиш. За тие што ќе го мене суннето, за тие што ќе биде против суннето, хадис во Бухари во Муслим. Вели пегамбар алейхи салам во суден ден ќе собере сите народи. Че дојдет ке хаудот, ке базенот, ке реката, ке изворот на пегамбер Алеи Селам, што ќе го имат во суден ден. Реко пегамбер Алеи Селам, кој се напие не го више жет, нема да осети никогаш. Че се соберет сите, че дојдет да пијат вода. Мелаик ќе ги спрече на една група на луѓе. Peygamber aleyhisselam veli a'rifuhum ve aarifuni. Giznar ne kondimi i ti je me znat mene. Melaik će gi sprečet. aleyhisselam veli فَيَقُولُ innehum minni. I će Peygamber aleyhisselam na Melaik. Ti je se od mene, ti je se moj, ja gi poznavam na njimi. فَيَقُولُ I će na Peygamber aleyhisselam. Иннеке ла тедри ма ахдасу ба'дек. Ти не знаеш какви новотари направе после тебе. Ти не знаеш какви ти направе после тебе, ојве. А пегамбер али селам кога че ги слушни на и Бака, че речи феакулу сухкан сухкан ли мен гајере бади. Далеку нека е, далеку нека е, тешко на тој, тешко на тој, што мена после мене што измисли новотари после мене тешко на него и ќе ги ќе му да се оддалежи. Ова е таа група што сакат со бида, што сакат со нивни ум, со нивно мислење да го помогни овај ден. Иако има добро мислење, а сака да помогни до овај ден, али не ти е примано теја. Зошто пегамбер алейхи селам кажа на кој начин да се помогни овај ден, Аллах желешану кажа на кој начин да се помогни овај ден. И нема немаш ти право да мислиш други начин и друга метода. Со други сунне. сунето на пегамбар али селам, секоја една друга работа освен сунет е бида. И тие луѓе пегамбар али селам ќе му решат во суден ден сухкан, сухкан. Лимен гајере бади. Далеку нека е, далеку нека е тој што мена после мене. Верникот нека се понаша како странец. Во секој едно време и момент, 24 сати од денот, верникот треба да го живе ислам и да не гледа на другите што ќе му кажат за теа негово дело. Колку и да направи луѓето да биде задоволни, ако Аллах Желешану не е задоволен од тебе, ти си пропаднал во дујна и во ахира. Ако направиш Аллах Желешану да биде задоволен од тебе, све друго да не е задоволно од тебе, ти си успел во дујна и во ахира. Рекол Омер ради Аллаху ан, Нахну قوم عزنا الله بالإسلام فإذا ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله Ние сме велит Омер ради Аллаху ан, еден народ, што Аллах Желешану не воздигна со овај дин. Омер ради Аллаху ан рекол, ние сме народ кој Аллах Желешану не воздигна со овај дин. И кога да бараме нешто друго освен овај дин за да бидиме возвишени, Аллах Желешану се не понижи. И никако немој да бараме нешто друго освен Ислам, за да Аллах Желешану не возвиши. Го имаме Ислам, го имаме сунне на Пегамбер Алихи Селам и немој да се плашите на тие што не Не Немој да ги рейте во предвид зборвењата на тие што го нападвет суннето на Пегамбер Алихи Селам, зашто тие луѓе, кажавме во суден ден, што ќе му кажи Пегамбер Алихи Селам на тие луѓе, што го мене е суннето на Пегамбер Алихи Селам што направе суннетот да биде бидат, бидатот да биде суннет. Тие што го праве суннетот ги нарекват бидатчи, а тие што го праве бидатот ги нарекват суннетли. Тешко на ними и тешко на ними. Ќе се вратиме покасно за ове ова група на луѓе што велит Аллах желешано во неколку курански ајати. Накратко, пошто овај месец беше така, две работи да спомниме, сме ги спомнале, али не е на одмет уште еднаш да се спомне. Некои пречки што ни смете на нас да напредниме во овој ден. Некои грешки што ги имаме мие, секој поединачно, за да мојме да напредниме во овој ден како ми е сакаме. Али ако не ги поминиме овие две пречки, секогаш ќе имаме проблеми во иднина. Прва, Верникот секогаш треби паралелно да оди со неговото знаење, знаење со неговиот ил и со неговите дела. Верникот секогаш треби да оди паралелно. Еден од големите проблеми во овие наши простори. Верниците читат, учат многу, а нивни дела се многу ниско. Не одет барабар, не одет заедно илмот и делата во еве место. Ке многу од нас. И затоа се наоѓаме во многу неизлез... безизлезна ситуација секој од нас. Себе петеја што напреднавме со илмот многу, а нашите дела се многу далеко. Омер ради Аллаху ан 12-13 години го учеше сура Бекара. А? Го знаеме сите ова. Зошто секој еден ајат кога го учеше на памет хивс, се трудеше да го направи во пракса. Секој еден ајат. И секој еден сахаб не одеше на илм да учи нешто ново, се додека теа старото не го клавеше во пракса. Allah جل شانه ولد يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون Овие што верувате, верници, зошто го зборувате она што не го работите? Колку е само лошо, неубок, Аллах Джелешано, да го зборувате она што не го работите. Allah جل شانه во други курански ајат вели أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون Им наредувате на луѓето да прават добро. وتنسون أنفسكم а се заборавате сами себе си. وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون Вие што го кажувате китабот, вие што зборувате во дин, зарем не разбирате? му кажеш на други да прави добро, а сам себе си се забораваш од теа добро. Рекол пегамбер Алихи Селам во хадис, сахи. Во суден ден ќе се земат еден човек ќе се фарли во джехеннем. Негова утроба ќе излези и ќе врти околу негова утроба како што врти магаре на варталешка на воденица. Ќе дојде становници од Джехеннем ќе му рече, о филан и филан, нели беше одојне што наредува добро и ме зло? Че рече, да, бев од тие што наредве добро, ама добро не прав. Бев од тие што ме зло, ама зло праве. Немој да бидеме од ова група Да одиме паралелно со на, нашиот илм и нашето знаење, да биде во исто ниво. Ијад ибни, еден голем од Селев, еден алим од Селев, Ијад се вика, рекол, لا يزال عالم جاهلا حتى حتى يعمل بعلمه не престанал да биде алимот джахил Иди, да не престанал. му да биде джахил, се додека не работа спрема теја што го знае. Иако знае тој, тој е джахил. Ако не го прави теја што го знае. Не престанал да биде джахил. Да не бидеме од ова група. Ова е една точка што сакам да напоменам, а втора точка главна челија на едно обшество, на една заедница, на еден джемат, е семејството. Како кажавме во овој месец, се стрепнавме и видовме многу проблеми од првата точка до втората точка. Многу брајче денеска имае проблеми во нивни фамилии помеѓу нивни жени и деца, себе што тој неговиот илм и неговото знаење не го пренесал во неговата куќа. Верникот Треби секој едно знаење што го научи, да го пренеси во негова фамилија, на негова жена и на негови деца. За утре кога дојде некој проблем, кога дојде да се прави нешто во ден во негова куќа, да не се сретне со големи проблеми. Вака бе сахаби, тие одеје паралелно со нивниот илм, нивното знаење и нивната фамилија. Никогаш не е остала нивната фамилија далеко од ними, од нивното знаење. Никогаш. Секогаш бе е блиски. Зошто? За да немат проблеми како денеска многу брајча се жале на нивните жени и на нивните деца. Не слушат ваму таму, тоа е во едно место, тие се во друго место каде имат харам, каде имат мешање на мажи и на жени, разни работи, а тоа е настана, ова грешка. Требало да си го решиш овој проблем малку порано. За да не го имаш овој проблем, брате, почни од денеска, од овој момент, секој еден од нас, ова знаење што го имаме и Динов ке нас, да го пренесиме прво во наша куќа, зашто сме одговорни за наши жени и наши деца. Тие ќе барат хак во суден ден од нас. И денеска ние гледавме различити нешта, различити проблеми од себе што братот не го пренесал тие знаење кој го имал во негова куќа на негова жена и на негови деца. Ако не го направиме ова секој ден, ќе се стретвиме со слични вакви проблеми. Морат паралелно да оиме со нашето знаење и нашите дела, заедно со нашата фамилија, за да немаме проблеми. Зашто? За утре, за утре да дојде генерација, која генерација ќе биде понос, која генерација ќе го обнови тоа што ние не можеме денеска да го обновиме. Ќе го продолжи и един, Ојме нешто од тим каде ми е застанавме, каде ми денес денеска немаме храброст да ги направиме тие нешта. И немаме знаење да ги направиме тие нешта. Денеска ми е за еден ситен проблем, какви проблеми се стварат во наши фамилии. Зошто? Зашто не е дошло, знаењето не е дошло динот во наша куќа. Ми е денеска динот го чуваме за нас или го чуваме во маса, помеѓу нас. Ој дин да се пренесе прво дома, во твоја фамилија, ке твој деца, за да немаш проблеми утре за утре за да утре заутре мојме да направиме една здрава генерација. Ако не го направиме ова, нема да имаме здрава генерација и повторно ќе тапкаме во место секогаш док да го продолжиме со ваква ленливост и гафлет и немарност. Аллах не дајте разбирање од овие неколку зборови. Како кажавме, верникот во ова време треба да види странец. Треба да види гарин, чуден. Зошто? Зашто динот е чуден денеска. Никој не се чуди на некој нов бида. Или на нешто ново што е странно дело, никој не се чуди. Ако верникот подживе некој сунне, ако верникот сака да живе исламски, сите се чуде. И верникот е нападна. Ама немој да се секираш. Немој да тагуваш. Само издржи во теа нешто. Зошто? Имат големо мужде Големо да има за таквите луѓе. Аллах ќе Джелешану вели: "Инна алладина калу раббуна Аллах" И тие што велат дека е Аллах, мој господар, наш господар. Во тефсир дошло, тие што го спозне на Аллах и работат те што му го нареди Аллах. Тумма стакин и издржат во теја. Никако ништо немој да ги мрнито од нешто. Ништо немој да ги поколева. Тие се издржливи. Тетенезену алейхиму лмелаикату. и на ними им доаѓаат мелеки. Во тефсир. Кога дојд мелекул меут. Да му земе душа на овие луѓе. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا И му велат мелаики, немој да се плашите, немој да тагувате, немој да бидите тажни. Кога? Кога дојд мелекул меут. Ќе му дојд со добро лице во тефсир. И ќе му се рече немој да се плашиш. И ти гледаш верни кумират се смеет. Гледам мелаик. Му веле Мелеки, немој да се плашиш. Немој да тагуваш. во епширу бил дженнати. И тие му веле, те обрадуваме ми со дженнет. Ти ќе видиш оној што ќе биде во дженнет. Елети кунтум туадун, кој беше спреман за вас? Кој е подготвен за вас? И не само толку. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة И ние му велем мелеки на овој човек. Мие сме ваши заштитници. Ве штитевме во дујна, во фил ахира. И во ахира ќе ве штитиме на вас. По тефсир дошло. Кога ќе му се земви душата, ќе ги гледат ове мелаи. И ќе се радви многу на ова радосна вест дека е тој од дженнет. И плюс не само толку, ла тахзен. Че му се рече, ние сме ваши заштитници во дујна, те штитевме и во ахирет. Во тефсир дошло, муджахид вели, во Кабур, мелеки ќе бидат со него. Нема да се плаши. А многу страшно место. Кој ќе биде проживен од Кабур, мелеки повторно ќе биде со него и вели че кога тој Аллах го проживи, тој има мелеки до него, немој да се плашиш. Ти си од оној кој ќе биде во дженне. И ова е таа група за која вели Аллах Джелешану во суден ден, дека нивните лица се нур. И стравото ними е тарнат. Нема страв. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم ما ولكم فيها ما تدعون И во овој дженнет ќе имат она што го посакавте вие. и она што го побаравте вие. Нузулем мин гафурир рахим и како давајне од милостивиот и онај кој опраста, кој опроштува многу, кој опростува многу. Ова е за тие што се гробаа. Ова е за тие што се чудни во дујна. Ова е за тие што рекве дека Аллах нивни господар и издржае во тоа нешто. Ништо не ги поколеба во дујна. Ништо не можеше да ги марни од теа нивно вервење. Иншалла да бидеме од овие луѓе. Да се понашаме како странци, браќа. Зашто во хадис дошло да биде странец. Значи како да се понашаме како странец денеска, живеј го исламот тамам. Живеј го суннето на пегамбер алейхи селам тамам и ти си странец. Ти си од ова група. Ти си тој што ќе биде нападнат. Ти си тој што ќе биде клен во искушенија разни, али иншалла Аллах Желешану да ни даде разбирање, да ни даде сабур, да мојме да издржиме во овај пат. Аллах Желешану да, мон, да молесни на сите муслимани, кои ме мака тегова, кои се во големи искушенија, ние такви искушенија немаме. Аллах Желешану да му даде сабур на ними и да ни даде сабур на нас. Субханака Аллаху на бихамдик, нешхаду ан ла илаха илла анта, нестагфиру, ва натубу илейк. Аллах разбира. أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فاجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى